zaletasun polita lortu da, e, sare xare sozialek lagundu gaituzta hainitz hortan, susten gu hainitz izan dugu e, ez ustekoa. Eta elduden urteari begira hori da ere pertsel buru bat, e, gube susten gatzaileak pixka bat antolatzea edo ala, e, animatzea talde berri honen segipena segurta